الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم اللهم نسألك رضاك وفرج على من الجنة ونعوذ بك من مشقة من النار اللهم نسألك كل خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك من نبيك محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين Ah, pada hari ini kita akan menyambung ya. Oh, walaupun kayaknya ada yang baru yang belum uh, mengikuti dari awal liqa dari awal pertemuan kita yang kita sudah siap bagi akhwat yang baru masuk coba di cari saja sudah dimasukkan uh, tasjil daripada pelajaran-pelajaran pertama sebelum ini. Pelajaran pertama, kedua dan ketiga semuanya sudah ada. Coba saja didengarkan dahulu itu. Kalau seandainya tidak mengerti, nanti boleh kita saling mengadakan uh, pertanyaan dan jawaban insyaallah. Pada hari ini kita akan menyambung tentang makharij. uh, yang dimana kita sudah mengatakan bahawa makhraj itu apa artinya? makhraj itu ialah artinya makan tempat makan atau tempat keluarnya huruf yang kita baca huruf al-Quran. Ah, dan juga kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan huruf. Huruf itu ialah suara yang sampai ke telinga manusia didengarkan. Dan dia itu keluarnya suara itu bukan dari mana bukan sama dengan suara-suara burung atau suara-suara satu yang lain di mana cara keluarnya huruf itu adalah di antara tiga. kita bilang dahulunya adalah dengan pertemuan sesuatu dua daripada sesuatu kalau dia bertemu akan keluar huruf seperti orang bertepuk seperti orang uh, mm, apa saja misalnya pergeseran daripada dua benda pertemuan daripada dua-dua benda akan mengeluarkan huruf <clears throat> mengeluarkan suara bukan huruf suara nah, ha, jadi cara keluar suara itu dengan pertemuan dua benda atau perpisahan dua benda yang sangat kuat uh, persatuannya seperti kita mengoyak kertas kalau seorang kalau semua kita di depan kita ada kertas sedikit saja enggak usah banyak coba dikoyak kertas itu dengan kita mengoyak kertas itu akan terdengar suara keluar jadi dengan Yang kedua, yang ketiga keluar suara itu adalah dengan getaran benda itu dengan kuat. Seperti getaran apa saja kalau dalam ilmu alam mempergetaran sendok. Kalau sendok itu digoyang dengan sekencang-kencangnya akan keluar suaranya. Apa saja uh, kita bikin getaran. Misalnya kita uh, punya tali. Tali itu diputar sekuat-kuatnya dia tidak ada bertemu dengan apa-apa, tidak -apa, berpisah dengan sesuatu, tapi kalau dia kuat kita putar dengan cukup kuatnya tadi itu akan keluar suaranya. Nah ha, itulah. Jadi makanya keluarnya suara gitar. Suara gitar itu adalah karena getaran daripada tali gitar itu. Sewaktu kita tarik gitar itu dengan kuat akan keluar suaranya. Nah, ha, itulah tiga daripada bentuk keluarnya suara itu tiga cara salah satu di antara yang tiga itu keluarlah suara-suara yang suara ini nanti bagi kita dia itu mempunyai tempat keluarnya ah bagaimana cara keluarnya di mana tempat keluarnya ah itu yang dinamakan uh, makhraj daripada huruf itu dan kita akan uh, mengatakan bahwa di sini makhraj itu kita bilang kalau makhraj daripada huruf itu itu ada terbagi kepada melihat uh, maksudnya tempatnya ha uh, sebentuk tempatnya ha? misalnya di mana dia di akhir di pertengahan dari mana dari lidah dari bibir dari tengkorokan atau dari hidung dari pangkal hidung misalnya melihat tempat itu ha, terbagilah tempat keluar huruf ini kepada dua macam. Dibilang tadi tadinya adalah makhraj am dan makhraj khas. Kalau makhraj am kita sudah bilang ialah tempat keluar huruf tetapi dia bukan huruf saja yang kita kan tempat keluarnya makhraj khas daripada huruf. am. Dia ada terbagi kepada lima tempat keluarnya huruf itu spesial tempat makhraj spesial bagi huruf yang tertentu ah, terbagi kepada 5 macamnya yang pertama kita bilang adalah al-jawf yang jawf itu adalah uh, kekosongan uh, di kerongkongan atau di dalam eh, rongga yang ada di dalam uh, mulut kita atau di dalam tenggorokan kita atau kerongkongan kita itu yang namakan jawf yang kedua adalah al-halqa. Halqa itu adalah tenggorokan atau kerongkongan kita. Dari akhirnya daripada dada kita sampai ke awal lidah bagian kepala kita atau lidah kita itu adalah makan tenggorokan dia dan kemudian adalah lidah lidah kita ada terbagi daripada pangkal lidah dan ujung lidah. Ada nanti pertengahan, ada pinggir segala macam, tetapi lidah secara umumnya adalah tempat makhraj amma. Dan kemudian ialah dua bibir. Dua bibir kita ini dikatupkan di gimana segala macam dengan cara yang tertentu nanti itu adalah dinamakan makhraj am bibir dua bibir. Dan kemudian adalah pangkal daripada hidung kita sampai ujungnya ke depan kita yang kita lihat itu namakan khayshum yang namakan uh, pangkal daripada hidung sampai ujung itu adalah keluar daripada ghunnah suara ghunnah daripada huruf ghunnah nun dengan mim itu adalah uh, makhraj am jadi itu yang kita ketahui makhraj am makhraj am atau uh, tempat keluar huruf yang umum yang lima ini الجوف الحلق واللسان الشفتين والخيشوم dari yang lima ini nantinya keluarlah makhraj khas jadi kita sudah jelas makhraj am itu adalah tempat keluarnya satu makhraj khas atau berbilang dua atau tiga atau sepuluh daripada makhraj khas itu makhraj am tempat keluarnya huruf dari makhraj khas Satukah dia seperti jauf, duakah dia seperti bibir, atau misalnya tigakah seperti halq, atau sepuluhkah dia seperti lisan, atau satu sajakah seperti dia khaysyum. Nah, itulah yang namakan am. Kemudian kita kembali kepada bagian yang kedua, makhraj. Khas, makhraj khas, artinya tempat spesial, tempat keluar huruf yang spesial, spesial untuk huruf tertentu. Ya misalnya al itu dinamakan makhraj am. Di waktu itu juga kita boleh menamakan dia makhraj khas untuk huruf maddiyah yang tiga. Dia makhraj am. Di satu waktu di waktu itu juga kita boleh menamakan dia dia itu adalah makhraj khas untuk huruf spesial adalah huruf maddiyah yang tiga dan kemudian seperti kita bilangkan alif madiyah maftuh ma qablaha huruf alif yang mati sebelumnya atas waw sakinah madmum ma qablaha huruf waw yang mati sebelumnya adalah baris depan ya sakinah maksur ma qablaha ya berbaris mati baris bawah huruf yang sebelumnya itulah huruf madiyah yang tiga kemudian kita mengatakan lagi makharja khas ialah setelah kita ke depan lagi setelah kita tinggalkan jof kita kita masuk kepada tenggorokan atau kerongkongan kita tenggorokan ini di sanalah uh, rongga di tenggorokan kita itu dia mempunyai suatu saluran yang dinamakan habla sautiyah yang muhabla sautiyah itu adalah tali daripada suara kita tali suara dari sanalah kalau hawa nafas yang keluar dari dada kita keluar kalau dia melalui daripada habla sautiyah ini tali suara tadi maka berbentuklah suara di waktu itu tetapi kalau kita tidak melewatkan tidak mayumur atau tidak lewat tidak berjalan atau ah, tidak melalui habla sautia tadi, tali suara tadi, nafas atau hawa yang keluar dari dari dada kita, dia tidak ada suaranya. Seperti kalau kita bernafas, tidak ada nafas itu yang bersuara, nafas orang bernafas tapi tidak ada kelihatan suaranya terdengar. Karena nafas itu tidak karena nafas itu tidak keluar dari tidak melalui habla sautia. Jadi sekarang kita misalkan misalnya kalau kita mengatakan a i u qa la misalnya berarti suara kita di waktu itu keluar melalui habla sautiyah. Jadi sewaktu kita melalui di tenggorokan dia di, di, di rongga tenggorokan kita itu ada habla sabdi itu jadi di sana kita melalui untuk rongga tenggorokan itu mempunyai tiga makhraj khas aqsaha ia yang paling jauh di dalamnya kemudian wasatuha di tengah-tengah kemudian adnaha dekat kepada uh, lidah kita atau persambungan dengan lidah kita aqsaha di akhir sekali tetapi bukan di ujung uh, dada kita yang aksa itu tidak ada makhraj hadis gambar ini eh, gambar ini hmm? Oh, tapi Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam jadi dari aksanya itu ada dua huruf hamzah dengan ha huruf hamzah dengan huruf ha keluar daripada akhir tapi bukan dia di akhir kalau kita rasakan suara kita kalau seandainya habla sautiah itu berada dari uh, pangkal tenggorokan kita akan tidak terasa lah oh, bagi kita kalau kita mengatakan a uh, terasa getaran di kerongkongan kita di tenggorokan kita itu di bawah kalau kita rasakan di atas a ah, dia misalnya di bawah lidah kita a ah, tidak akan terasa getaran suara itu jadi kalau masing-masing kita coba merasakan tenggorok apa uh, eh, iya tenggorokan kita ini waktu kita mengatakan a dari mana ha dari mana rasanya huruf itu keluar apakah dari ujung di bawah lidah a ha di sana keluarnya atau di akhir sekali istirahat dada jadi dia tempatnya itu adalah setelah keluar darah tapi bukan yang sudah ada dalam zum uh, ah, terasa ke atas. Begitu itu adalah di aksa, di akhir-akhirnya terjauh tenggorokan yang terjauh. Terjauhnya maksudnya terjauh dari penglihatan mata atau terjauh dari pegangan tangan. Mata. Oh, itu maksudnya aksa. Dan kemudian wasat. Ba'da hamzah ain wa ha. Ain bukan di tempat kalau kita a ah, a' tidak akan ter tidak akan terasa dia pas di tempat kita mengatakan ha ha terasa waktu kita baca ain tidak akan keluar dia di sana kalau kita naikkan ke atas dikeluarkan sedikit lagi keluar tangan kita dia sedikit saja sedikit saja tidak cukup satu senti batas antara dia aqsal halq dengan wasatul halq yang keluar yang keluar huruf di wasatnya itu ain wa ha di pertengahan tidak dia tidak jauh bukan harus 1 cm 2 cm tidak dia cuma berdekatan tetapi sewaktu kita merasakan akan terjelas walaupun waktu kita taruh uh, di tempat uh, huruf keluarnya hamzah a itu kita keluarkan ain a a uh, walaupun ada getaran tapi tidak sebesar getaran a a dengan a tadi kalau tak baca ain a a ha bukan di tempatnya itu. Begitulah dia ain adalah di pertengahannya dan ghain dan kha adalah di adenanya. Adenanya paling dekat maksudnya dekat dari penglihatan mata atau dekat daripada jangkauan tangan kita kalau kita masukkan tangan kita atau orang mengadakan apa pemeriksaan ke dalam lambungnya ke dalam perutnya dimasukkan barang untuk masuk atau alat uh, kedokteran masuk ke dalam kerongkongan kita mula masuk adalah ke adenah kemudian ke wasat sampai akhir baru masuk ke lambung kita begitu juga kita mengatakan kalau yang di depan kita yang dekat dengan makan dan di depan kita itu kita namakan adna yang keluar huruf ghain wa coba kita misalkan ah, ah. kalau kita taruh di atas taruh di tempat ah di depan ini ah dengan ah akan terasa bagi kita di sanalah tempat apa terasa getaran ha di sanalah tempat uh, keluarnya huruf ghain wa kha itu. Jadi di aksal hal itu ada tiga. Dan kemudian yang di eh, sudah kita memper, uh, memper, mengetahui di jaw dan mengetahui di tenggorokan, sekarang kita pergi ke lidah. Di lidah itu ada uh, sepuluh 10 makhraj dari lidah itu sepuluh makhraj di lidah kita ah jadi satu di jaw 3 di halaq sudah empat, tambah sepuluh dengan lidah berarti sudah empat belas. Kemudian kita mempunyai nanti kita yang lidahnya kita akan perincikan kerana dia banyak memakai waktu spesial untuk lidah. Kita kembali ke, terus ke depan kemana ke syafatain? Kemana kedua bibir kita. Di dua bibir ini ada mempunyai makhraj ma'a kalau masyafatan itu artinya dua bibir kita kalau bibir kita kita ketukkan kita temukan ab am hmm, af itu sendirian kemudian au kemudian fa af jadi kalau di, di bibir kita itu mempunyai dua makhraj untuk empat huruf yang pertama di batin syafat as-sufla ma'a ru'us thanaya al-ulya yang artinya di perut atau di bahagian atas bibir kita ini di perut bibir kita ini maksudnya perut itu adalah yang di luar di luar bibir kita ini yang ada terasanya lembut dia gitu. Nah ha, di sana dengan dua uh, gigi kita di atas kita coba gigi kita kita taruhkan di atas perut bibir kita yang di bawah ha, itu adalah huruf fa f f tidak boleh ditekankan kuat kalau ditekankan gigi ini ke bibir tidak akan keluar huruf fa itu f enggak ha, keluar dia fa tidak ditekan dia harus cuma bersenggolan saja ujung gigi kita yang di atas dua gigi di atas sanaya al-ulya itu artinya dua gigi yang di atas itu dia bersenggolan dengan bibir kita bibir bawah kita ah keluar huruf fa af dan kemudian kalau kita temukan bibir kita kedua-duanya ab bertemu dia keluarlah dua huruf ba dengan mim ab ba itu lebih kuat tekanannya pertemuannya daripada mim ab ab am am ba itu lebih kuat dan dikatakan oleh bagi sebagian ulama dia itu agak ke depan ndak boleh kita ab kita mengeluarkan ba itu di bagian dalam bibir kita tidak bagian luar kita bagian luar dari bibir kita yang dua itu bertemu dengan kuat keluarlah ba ab ab ab mim bertemu juga dua bibir kita tetapi pertemuannya tidak sekuat berkatup juga bibir kita yang dua itu, tapi pengatupannya tidak sekuat daripada ba. Am dan tidak di luar seperti ab, tidak di dalam. Am. Jadi sama ba dengan mim sama-sama keluar di tempat yang sama dua bibir ditutup atau dikatupkan atau ditemukan dua bibir ini keluarlah huruf ba keluarlah huruf mim. Jadi makanya nanti ah, kita akan mengatakan ini mutajanisan karena dia keluar dari satu tempat. Kemudian waw. Waw awwa. Dua bibir juga tetapi tidak terkatup. Bibir kita itu adalah dia itu oh, monyong, bundar, au. Dan kalau kita membundarkan bibir kita itu tidak boleh dibesarkan lubangnya dan tidak boleh dikecilkan sekali tidak ada pula lubangnya abu ah tidak akan keluar wow itu abu lah tapi dia akan ada besarnya ialah sebesar pensil sebesar jari kelingking kalau kita merasakan kita bundarkan bibir kita akan keluarlah wow itu au wa au au tidak boleh lebih dari sebesar kelingking kita dan tidak boleh kecil dari dari kelingking kita bundaran itu bundaran itu keluar di sanalah suara dan keluar dari sana uh, huruf atau nafas kita sewaktu kita uh, melafazkannya. Nah itulah dari bibir. Kemudian dari khayshum. Khayshum yang kita sudah bilang tadinya jadi bibir mempunyai makhraj tertentu untuk huruf yang empat makhrajnya dua. Intibaqahuma keluar huruf huruf ba mim dengan waw dan kemudian ma'a ruus eh, batna syafat sufla ma'a ruusana al-ulya keluarlah huruf fa itulah diantara bibir sekarang kita kembali eh, kita pergi ke khaisum khaisum ialah uh, ujung atau uh, daripada hidung kita lubang hidung kita di dalam sampai dia keluar itu namanya khaisum keluarlah di khaisum itu suara ghunnah Suara gunnah itu adalah suara untuk dua huruf, huruf mim dengan huruf nun. Jadi, huruf mim dengan huruf nun dia satu saja makhrajnya, makhraj untuk gunnah bagi mim dengan nun satu-satunya huruf mim dengan nun ini yang mempunyai dua makhraj. Kalau mim tadi kita sudah mengatakan makhrajnya adalah di Uh, dengan bertemunya dua bibir kita bagian dalam dia itu lebih lembut pertemuannya daripada ba sedangkan nun nanti kita akan masukkan nun ila min taraf lisan ma usul sanal al ulya dari ujung taraf lisan dari ujung uh, lidah kita dengan tempat tumbuhnya gigi kita yang di atas an an itu adalah makhraj asasi. Nun makhraj asasi alame daripada usul sanaya ulia, daripada lisan, taraf lisan ma usul sanaya ulia. Itu makhraj nun yang asas. Tetapi makhraj yang kedua adalah gunna, khayshum. Kalau tanpa khayshum, tanpa hidung ini, nun kita tidak akan jelas. Nah, ha, jadi begitu juga mim. Coba kita baca ma am kita tutup hidung kita ab tidak akan keluar. Am am tidak akan keluar dia. Tapi kalau kita lepaskan hidung kita, tidak kita tutup am ah, am ma. Begitu juga nun. Nun an an kalau kita tutup hidung kita kita bilang an an an tidak akan sempurna keluarnya huruf nun itu tetapi dengan kita lepas hidung kita ada suara sendiri siapa ya dengan kita lepas hidung kita dia keluar ah, akan terdengar lah huruf nun itu dengan jelas an in ha, in an mim muhammad muhammad summa ha, jadi kita bisa mengetahui itulah eh, makharij huruf kalau kita mengatakan makharij am adalah khamsa makharij khas ha, adalah melihat ibnu jazari adalah tujuh belas. nanti kalau kita masuk kepada tentang uh, adad al makharij kita akan mempelajari semuanya insya Allah. kalau kita hitung nantinya akan kelihatanlah mana dan makharij ini bukan satu pendapat saja semuanya yakin bahwa makharij huruf itu 17 enggak ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16. Ah, nanti kita akan pelajari. Sekarang ini kita mempelajari ini hanya dalam mengetahui mana yang makhraj 'am, mana yang makhraj khas. Hanya dalam untuk mengetahui berapa makhraj 'am? 5. Itu tidak ada khilaf yang 5 itu. Kemudian makhraj khas yang ada 17 itu nanti ada khilafiyahnya. Itulah kita mengetahui apa yang artinya makhraj am dan apa artinya makhraj khas. Ini dalam bentuk tempat keluarnya huruf eh, tempat ha keluarnya huruf kita mengetahui pembagian makhraj itu ada dua, am dengan khas. Dalam bentuk maksudnya bagaimana caranya keluar huruf di tempat itu kaifiah bagaimana kaifiahnya bagaimana cara keluar huruf di tempat itu kita mempunyai juga uh, makhraj yang tertentu uh, seperti kita kalau seandainya mengatakan harful ba'ab hmm, itu adalah kalau suara kita kalau suara kita terputus ini kan kaifiahnya kan ini kan kaifiahnya. Kalau suara kita terputus di satu tempat, ah itu dalam makrat tertentu seperti ab an as. tidak boleh tidak bisa kita untuk menyambungnya. Tidak boleh lebih seperti ab ah sudah terputus suara kita di sana. Atau ada bedanya seperti kita huruf madiyah. Huruf mad kalau kita bacanya qa sampai kapan saja kita baca Ko, ha, alif itu tidak akan anu huruf kita tidak akan berhenti kita ha seperti ko sampai besok kita baca ko alif itu ah ha, enggak ada kan ha itulah bentuk dua makhraj tadi bahawa dia ada suatu tempat yang berhenti huruf kita berhenti suara kita di tempat itu itu adalah satu makhraj atau tidak berhenti atau tidak berhenti atau tidak berhenti suara kita di satu tempat itu dia langsung dia saja seperti gunnah juga mai sampai besok pun kita membacanya tidak akan ada pembacaan kalau kita tidak yang berhentikan kalau kita tidak yang memutuskan itu di antaranya ah, dan kemudian sekarang tentang cara keluarnya huruf Bagaimana kita tahu kalau dari sana tempat keluarnya huruf itu? Ada juga dua caranya. Yang pertama ialah kita matikan huruf itu kita sebelum huruf yang kita matikan itu kita misalnya mau mengetahui tempat makhraj huruf ba Bagaimana cara kita mengetahui bahawa ba keluar dari tempatnya itu dari dua bibir? Gimana? Dimatikan ba ini dahulu, didatangkan sebelumnya huruf eh uh, maddiyah berbaris atas sepertinya ab. Ah, jadi huruf yang kita ketahui di mana makhrajnya itu kita matikan ab. Ah, jadi kita ketahui di mana atau yang kedua ditasdidkan ba ba atau ab begitu juga dal ad ah, ad atau da begitu juga jim Ad Ad di mana ha di mana berhenti suara kita di mana terputus suara kita di sanalah makhrajnya jadi di mana berhentinya suara kita di sanalah makhrajnya seperti apakah huruf ba sama tempat eh, keluarnya dengan huruf jim kita lihat ba di mana ab kita matikan ba kita uh, datangkan huruf maddiyah maftuha ab a ab atau kita tasjidkan ba ini ba ba ah makanya itulah mara kita ketahui kalau kita baca jim aj apakah bibir kita ada hubungannya dengan uh, uh, bibir kita adakah bergerak juga sewaktu kita membaca huruf jim tadi aj au ja ja kan tidak nah jadi dengan kita uh, mematikan huruf tahulah kita di mana makhrajnya huruf itu apa saja bentuk daripada huruf yang 28 huruf itu begitu caranya itu untuk huruf yang bukan huruf maddiyah kalau huruf maddiyah hurmat yang tiga tadi alif sakinah maftuh ma qabla waw sakinah matmum ma qabla ya sakinah maksur ma qabla yang artinya huruf alif yang mati sebelumnya berbaris atas waw mati sebelumnya berbaris depan ya mati sebelumnya berbaris bawah nah ini caranya adalah kita Uh, datangkan sebelum alif ini huruf berbaris kebalikan dari tadi huruf dimatikan uh, dia ber, di sini dia berbaris uh, kalau kita misalnya mau mengetahui alif di mana keluarnya kita uh, misalnya ambil huruf qa dibariskan huruf qa dahulu dengan qa qa ha. jadi dari mana keluarnya Hawa tadi suara kita yang alif madiyah dari Jof. Tidak ada tempat tertentu. Tidak ada berhenti dia di tempat yang tertentu kecuali kita menghentikannya. Qa qa begitu juga dengan waw. ku, ku, begitu juga dengan ya qi qi ha, Itulah yang dinamakan bagaimana cara keluarnya huruf tadi dengan dua cara huruf yang bukan huruf maddiyah dimatikan huruf itu didatangkan huruf sebelumnya huruf uh, maddiyah berbaris atas a kemudian bacakan atau dengan mentasjidkan huruf itu sendiri kalau huruf maddiyah tidak didatangkan huruf sebelum huruf mad itu berbaris melihat bentuk huruf matnya apa. Kalau dia huruf mat itu waw kita tamahkan sebelumnya. Kalau huruf mat itu ya kita baris bawahkan sebelumnya. Kalau huruf mat itu dia alif kita fathahkan sebelumnya. Itulah cara kita mengetahui uh, makhari, uh, bagaimana caranya keluar huruf. Kita masuk kepada bilangan atau berapa banyaknya makharij huruf ini Makharis ialah tempat keluarnya huruf yang bukan yang dua tadi bukan yang 17 makharij khas kalau makharij am itu yang lima itu semuanya pada sepakat tetapi sekarang makharij khas ada yang mengatakan 17 seperti Ibnu Jazari mengatakan dalam uh, bait uh, Jazari Ahmad dan Jazari mengatakan مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر jadi مخارج الحروف 17 dibilangnya مخارج huruf itu 17 17 bagi orang yang memilihnya dia akan diuji dalam 17 oh, makar itu jadi kita hitung dari mana yang 17 itu yang pertama ialah مخرج satu 1 الجوف 1 dia jawab itu adalah am dan jawab itu adalah khas kemudian kita mempunyai al-halq al-halq tiga aqsal halq wasat al-halq wa adan al-halq kemudian al-lisan kita mempunyai sepuluh sepuluh makhraj untuk lisan nanti kita akan karena dia 10 ini harus kita pelajari dari awal sampai akhirnya semuanya mungkin tertentu hari tertentu kalau bisa hari ini kita akan sambung juga 10 untuk lisan dari aqsa lisan wasat lisan taraf lisan adna lisan semuanya itu akan terbagi 10 semuanya ah dari 10 ini ah, kita kalau kita bilang al jof yang tiga tadi ah, yang satu jof itu keluar tiga huruf maddiyah kalau untuk halq tiga makhraj itu keluar sutta enam huruf hamzah ha wa ain ha wa ghain wa qaf untuk al-lisan ini keluar katanya 17 huruf yang 10 makhraj tadi untuk kemudian di asyafatain asyafatan mempunyai dua makhraj ya mim batna shifa ma intibaqihima mim ba wa waw Uh, ma intibaqihima kemudian juga mimbatna syifah ma'a usul sanayal ulia ada keluar bagi kita harf satu ya harf fa itu ada bina syafatain al khayshum عندنا al khayshum keluar satu huruf kalau kita uh, hitung 3 9 10 uh, keluar 17 eh, ini bukan ini Keluarlah di sini 17 makhraj. satu di jawf, 3 di hal sepuluh di sini, dua di syafatan, satu Jadi keluar sepuluh tambah 13 tambah 17. Eh, 17 makhraj seluruhnya. Dan kemudian menurut al-farra Ibn Sibawi, Sibawi Sibawi itu kita sudah mengetahui dia itu adalah ahli nahu ahli lugha Arabia. yang Sibawi dialah di antaranya katanya yang memulai mempelajari tentang uh, makhraj mempelajari tentang huruf makhraj huruf Sibawi mengatakan dia tidak yakin dengan huruf maddiyah kata Sibawi makhraj jof tidak ada katanya Jadi Sibawi mengatakan 16 makhraj Si Bawe mengatakan 16 makhraj kerana dia yulghi, kerana dia itu menghilangkan makhraj jof Yang satu itu. Kata, kenapa dia hilangkan? Kerana katanya alif madiyah keluar bersama hamzah. Jadi dari mana dimasukkan alif madiyah itu bagi si Sibawe? Alif ma'a hamzah. Berarti di mana? Aqsal halq. Di aqsal halq bagi Sibawe. Dan kemudian ya madiyah dikeluarkannya dengan bersama makhrajul harfiyah. Makhraj harfiyah nanti kita akan mengatakan dia itu adalah di wasat lisan ma'a hanakal a'la. Ai huruf jaish ya jim ya shin insyaallah kalau kita ambil makhraj lisan akan kita ketahui. Jadi mengatakan bahawa uh, ya madiyah tidak ada makhrajnya katanya dia itu akan masuk atau bersatu dengan makhraj ya al mutaharrikah. Waw madiyah bagi dia Dia dikeluarkan bersama waw Keluar bersama huruf waw Al-Mutaharikah Yang ialah di antara syafatain Dari syafatain Yang dia itu di uh, Monyongkan Atau dibundarkan mulut kita Katanya dari sana keluarnya uh, Waw madiyah Tidak harus mempunyai jawab Jadi baik ini siapa yang mengatakan si Baweh si bawah mengatakan bahwa makhraj huruf itu adalah 16. Nah, sudah jelas kita kalau Al-Jazari, Ibnu Jazari mengatakan tadi makhraj huruf 17 alladzi ikhtarahu man ikhtabar kita mengambil dalam sana. Asibawi ah, mengatakan 16 dengan dia mengurangkan makhraj al-jawf. Katanya jawf itu tidak ada bagi huruf madiyah. Dan kemudian bagi al-farra' ada ulama murid daripada Sibawai namanya Al-Farra. Al-Farra mengatakan makhraj itu adalah 14, 14. Jadi Al-Farra mengatakan makhraj huruf itu adalah 4, 14. Ah, bagaimana jadi Al-Farra menjadikan makhraj ini 14 dengan dia mengeluarkan makhraj nun lam dengan ra tiga ini satu makhraj lam dengan ra disatukan ke makhrajan nun bagi dari bagi siapa bagi al farra al farra mengatakan bahawa makhrajan nun kita sudah mengetahui tadi ialah min taraf min taraf al lisan ma usul sanayil ulya dari taraf al lisan maksudnya dari ujung lisan kita dari taraf pinggir lisan kita lidah kita ini kalau kita lengketkan ke tempat eh, tempat keluarnya uh, gigi kita tempat tumbuhnya gigi kita. Ke sana kita masukkan an an a, nun makhrajun nun ini kita sudah mengetahuinya. Lam keluarnya dari adna hafatul lisan al yamin aw al yasar al al atau dari dari kiri kita al ujung bagian kanan daripada lisan dari adna hafatul lisan baik dari kanan atau dari kiri ber, dia itu berlengketan dengan tempat tumbuhnya taring kita sebenarnya bagi uh, Ibnu Jazari dari sana keluarnya nun kita ini ah tetapi bagi al-fara uh, lam kita tadi sorry lam tapi bagi al-fara katanya tidak ada tidak ada tempat makharja khas bagi lam enggak katanya lam ini dimasukkannya disatukannya ke ke, ke huruf nun ke adna jadi al al sama dengan tempat hurufnya nun al dengan nun sama katanya bagi al fara begitu juga bagi al fara juga makhraja ra kalau ra min daripada taraf lisan membatna taraf lisan ra sama juga di tempat makhraj nun tapi bukan ujungnya zahranya di atas ra ra kata ras kita rasakan ar ar daripada ujung lisan kita lidah kita ini kalau dia bertemu dengan usul sanaa uliyah tapi bukan bertemu hanya bergetar ber, mendekat sedikit saja tidak boleh kalau kita lengketkan lidah kita tempat makhraj tempat makhraj nun itu tidak akan keluar harfu ra jadi roh itu dengan sifatnya yang dia irtiat, sifatnya ia tikrar, dia itu hanya melantur saja. Melantur ke tempat makhraj nun. Jadi al-farra tidak menspesialkan tempat makhraj ra. Kata kata al-farra, makhraj ra itu kembali ke tempat makhraj nun. Jadi dikurangi oleh al-farra dua makhraj Setelah dia mengikuti juga pendapat gurunya, dia juga meyakini, mengambil mazhabnya bahawa makhraj madiyah tidak ada. Dan dikurangi lagi dua makhraj ra dengan makhraj nun. Makanya baginya kurang tiga uh, makharij, tiga tempat keluar huruf bagi para. Ialah makhraj madiyah bersama dia me- Uh, degree atau dia bersama dengan uh, anu dengan uh, si Bawe kemudian ditambahnya lagi katanya bukan itu saja yang da, yang enggak ada ra dengan lam juga enggak ada makhrajnya disatukan ke makharij disatukan ke uh, makhrajan nun itu makanya jadi bagi uh, di uh, al-fara itu mempunyai 4 14 makhrajan empat belas makhraj bagi al-fara tetapi walaupun begitu, kita walaupun dalam tatbiknya kita itu membaca lam ya sampai sama dengan nun, tapi akan ada bedanya menurut sifat huruf nantinya. Uh, ra memang keluarnya bersama dengan nun, tetapi sebenarnya bukan di satu tempat nun juga. Ala tahta adkhalu, dia itu akan masuk ke dalam sedikit ra. Ra itu kita akan bukan kalau nun kita sudah jelas itu nun an sudah jelas tempatnya ra itu dia itu bukan di sana pasti tempat makhraj nun tetapi al fara sudah menjadikan ya ada apa-apa kita akan mengambil daripada rai yang jumhur bersama ibnu jazari yang kita akan mengikuti insyaallah dalam pelajaran kita bahwa makhraj ini adalah sab'ata makhrajan ha makhraj huruf 17 alladhi ikhtarahu man ikhtabara kita akan ambil 17 makhraj itu. Jadi itulah di antaranya uh, bilangan daripada uh, makharij huruf yang bagi orang ada perbedaannya tapi kita akan ambil yang 17 makhraj. Nah, kita kembali akan sekarang uh, setelah kita mengetahui uh, makhraj al-jawf ialah tiga huruf maddiyah al-halq tiga makharij al-khas aqsa al-halq hamza wa ha wasat al-halq wa wa ha wa adnal harf ghain wa qaf enam huruf kemudian kita teruskan kepada kita teruskan kepada makhrajal lam dari lam itu kita mempunyai seperti tadi kita mengatakan ada uh, 10 makhraj yang pertama adalah aqsa al-lis dari lisan ya bukanlah dari lisan dari lisan dari lidah kita ini ada 10 makhraj yang pertama ialah kita juga akan mengambil dari belakang sekali aqsal lisan aqsal lisan ma yuhadhihi alhanak al'a artinya yang sejajar aqsal lisan itu aqsalnya itu artinya apa ujung atau pangkal lidah kita ujung tidak ujung di depan ya pangkal lidah kita di belakang setelah kita uh, <coughs> sorry setelah kita uh, makhraj eh, ghain wa kha tadi itu langsung Ghal wa kha adalah di aksa, uh, eh, di adna halaq kita kemudian kita sambung dengan aksa lisan ha artinya pangkal yang terjauh bagi lidah kita ma ma'a yuhadhihi yang sejajar dengan hanakal a'la Hanakal a'la itu uh, akhir daripada uh, tenggorokan kita tempat keluarnya anak lidah kita itu kita kan mengetahui itu di mana anak lidah, anak lidah di atas atau di bawah. Ah, di tempat keluarnya anak lidah itu, di sana itu dah yang namakan aqsa maksudnya uh, al-hanakal a'la kita. Hanak al a'la kita itu hanak, ha? al a'la itu terbagi dua. Ada mantiqa rakhawah, ada mantiqa al-qasawah. Rakhawah itu artinya yang lembut, kalau kita misalnya mencoba masukkan tangan kita ya, jangan sampai mentah. Masukkan tangan kita ke dalam jadi kita, coba kita taruh. Pasti ada eh, tempat yang lembut. Ah, ha, dari tempat yang lembut itu keluarlah makhraj qaf. Aqqa. Ha, qa. Aqqa. Ah, qa. Aq. Ha, aq. Aq. Jadi kita mengetahui bahawa yang pertama dari makhraj lisan ialah aqsa ma'a yuhadhihi ma'a yuhadithu sejajar dengannya ke atas alhanakal a'la di tempat yang lembut di atas itu di tempat yang lembut kalau lidah sudah jelas lembut yang di atasnya tempat yang lembut uh, keluarlah harfu qa kemudian kita ke depan lagi sedikit saja bedanya kita kalau kita kedepankan sedikit aqsa lisan kita ini pangkal lidah kita ini kalau kita kedepankan sedikit di tempat yang qasawah kaswah artinya tempat yang keras ada tempat keras uh, rongga daripada hidung anu kita di atas itu ada sudah ada tempatnya agak keras ada ah, sana itu keluarlah huruf kaf jadi huruf kaf juga keluar dari aqsa lisan ma'a yuhadhihi hanakal a'la dari pangkal lidah kita juga sejajar dengan alhanakal a'la artinya uh, anu tenggorokan yang terakhir daripada yang uh, yang ter, yang maksudnya a'la itu adalah yang tertinggi tetapi di tempat yang keras mantiqatul rakhwah eh, qasawah tak astagfirullah mantiqatul qaswah sesudah makhraj kaf uh, qaf ke depan keluarlah huruf kaf kalau kita baca ak enggak bisa kita baca ke ak qaf ke belakang dah harus ke depan ak ka ka kalau kita bisa merasakan ka ka ak tertekan dia itu ka ka ak ak ha. terasa kita dia tu keluar bukan di tempat aqq tadi di belakang ha sudah sudah jelas bahwa makhraj qaf dengan makhraj kaf berdekatan sesudah qaf di belakang langsung di depannya adalah makhraj Kaf. kemudian itu yang di aqsa yang aqsa lisan kemudian kita masuk ke wasat lisan wasatul lisan artinya pertengahan lidah kita. Lidah kita ini mempunyai bagian. Ada aqsa, ada wasat, ada taraf, ada hafa. Jadi aqsa itu ada yang sudah kita keluar huruf qaf dan kaf. Sekarang di wasatnya ini di pertengahannya ini keluar huruf jim, wa ya, wa shin. Yang dinamakan huruf jaish. Jim, wa ya, wa shin. Dia sepertinya seperti kita mulakan ja ya shin. Begitu juga jim agak ke belakang. Sudah jelas saja dia tidak akan keluar dia dari wasat lisan sendiri. Tidak, dia harus semua huruf ini ada dua tempatnya, dua anggotanya. Dua anggotanya. Wasat lisan anggota yang pertama, anggota yang kedua yang ikut menolong kita untuk mengeluarkan huruf ini dengan tepat ialah hanakal a'la tenggorokan apa uh, langit-langit kita di atas ya langit-langit kita di atas aj langit-langit kita di atas yang di bagian belakang sekali huruf jim aj kemudian harfu ya huruf ya kalau bagi alfara dengan sibawe itu ya itu adalah makhraj huruf madiyah ya dan mana keluarnya harfu ya di wasat lisan dengan harfu shin juga dari pertengahan lisan, dari lidah kita dengan alhad dengan langit-langit kita, hanakal a'la, langit-langit kita yang ter, yang di atas. Apa bedanya antara tiga huruf itu? Kalau dengan jim caranya harus kita lengketkan wasat lisan kita tengah lisan kita tadi itu dia berlengketan atau oh, merasakan ha mula masah dia merasakan wasatul lisan kita aj kalau kita tidak lengketkan dia ke langit-langit atas itu tidak akan keluar huruf jim aj aj enggak akan enggak akan bisa enggak akan benar walaupun dia keluar aj aj kita bisa tidak enggak benar tapi kalau kita lengketkan aksa lisan kita tadi itu wasat tulisan kita tadi itu ke langit-langit atas itu akan terasa aj aj dia harus berlengketan pertengahan lidah kita dengan langit-langit atas. Kemudian sesudah makhraj jim, makhraj ya ai. Sesudah makhraj jim ke depan di tengah pertengahan lidah kita tadi, juga di tempat yang sama keluarnya jim keluar huruf ya. Tetapi dia itu antara mendekat melengket dengan uh, langit-langit uh, kita antara jauh tidak jauh benar dan tidak melengket benar Coba kita baca ya ai ai cuma haja, hanya saja kita bisa merasakan getaran getaran daripada ya itu nabrah atau getaran sebagai huruf dia huruf rakhawa ai ai getaran ini akan terdapat bertemu dia dengan langit-langit kita dengan langit di atas akan terasa ai ya ya ya ai ya ai ai tapi dia tidak lengket banget tidak lengket benar dan bukan tidak jauh juga pertengahan pertengahan antara apa dengan jim dengan shin shin shin ash shin sangat jauh sekali. Kalau kita taruh shin sesuatu di atas lidah kita, kita baca shin seperti kertas atau apa lagi, akan tidak rusak makhraj shin kita. Ash ash sha sha, minasha sha. apakah kita bisa merasakan dari uh, pertengahan lidah kita itu kita bisa merasakannya dengan uh, langit-langit uh, tidak tidak ada bersentuhan sama sekali bahkan harus ada jarak harus ada jarak antara pertengahan lidah kita ini dengan langit-langit kita supaya keluar atafasyi intishar al-hawa lah sewaktu kita membaca shin kalau kita lengketkan dia seperti jim tidak akan keluar harfu shin tidak akan keluar harfu tafashi tafashi di shin itu makanya harus kita jauhkan antara pertengahan lidah kita dengan langit-langit kita di atas harus berjauhan tempatnya supaya keluar huruf tafashi sifat tafashi di huruf shin kalau kita kita lengketkan shin kalau kita cuba shin shin kita lengketkan atau kita temukan pertengahan lidah kita dengan langit-langit kita tidak akan keluar tafasinya akan terasa di sana tu syiddahnya sedangkan dia min huruf yang ada uh, terasa dia tidak ada syiddah syiddahnya pada di jim jadi sebagaimana dibilang oleh sebagian ulama huruf jim adalah mu'attashah dan huruf huruf syin adalah marwiyah. Maksudnya ialah huruf jim itu atas seperti orang di apa? Uh, orang kehausan. Gimana kalau kita haus itu terasa uh, eh, kerongkong kita ini kering. Enggak ada uh, terdengaran apa gitu Ruang kering itu kalau orang bicara gimana gitu. Jelas semuanya. Mu'attasha. Huruf jim. Amma harfu shin marwiya. Marwiya artinya dia itu penuh dengan air. Penuh dengan apa gitu. Kela, terasanya agak membengkak, agak segala macam. Bagaimana kalau uh, tanah ya, bumi ini. Kalau yang ada air, kayak apa bentuknya yang uh, disiram dengan air tanah. Ya kayak apa bentuknya dia itu agak membengkak agak tapi kalau yang tanah itu dia keras mu'attasha ndak ada tidak ada dia itu disiram dengan air kelihatan air, tanah itu gimana kekeringannya begitulah perbedaan antara jim dengan harfu shin ina mu'attasha بالنسبه jim wa marwiyah بالنسبه harfu shin dan hurufiyah bainahuma hurufiah antara mereka berdua dia tidak mu'attashah seperti harfu jim dan bukan tidak pula marwiyah seperti harfu shin enggak ada pula seperti harfu shin jadi antara dua antara jim dengan shin keluarlah harfu ya tadi huruf yang ketiga ini dinamakan mereka ini adalah mutajanis tetapi nanti ya sebenarnya enggak apa kalau kita uh, beri tanda juga atau kita beri uh, percontohan eh uh, kalau harfu jim dengan harfu shin ketemu sebelumnya huruf lam at-ta'rif pada mereka ini di satu makhraj jim dizahirkan al-jannah muzhira lam al-qamariyah fi jim lam ta'rif jelas dia al-jannah al-jahim al jannah al jahim tetapi dengan shin dia itu mudghamah ash ash ia dengan shin saja yang diidghamkan tetapi dengan jim dan ya dia itu adalah muzhirah ha walaupun mereka itu keluar di satu tempat tapi karena sifat-sifat mereka nanti yang akan menyebabkan dia ha jadi ini huruf yang 3 ini dinamakan mutajanisah jim dengan ya dengan shin Mata Janis lain. Sudah uh, siap kita di wasata lisan. Kita uh, masuk ke bahagian yang ketiga dari lisan, dari lidah kita. Ialah hafah. Hafah itu adalah pinggir. Hafah itu artinya adalah pinggir. Pinggir lidah kita. ya Kanan dengan kiri. Hafatul lisan. Hafatul lisan, pinggir daripada lisan daripada lisan kita ini yang kanan pun yang kiri di sana ada keluar dua huruf yang pertama min aqsahafat lisan dari mula uh, pangkal lidah kita pinggir lidah kita yang sampai tapi tidak sampai ke ujungnya sekali tidak sampai ke pinggir yang di depan sekali tidak cuma min hafat, eh, hafat dari kanan kah atau dari kiri kah ma'a bersama ad-dars al-ulya geraham kita yang sebelah kanan kah atau sebelah kiri kah keluar huruf huruf dot al coba kita rasakan coba kita terbitkan walau kita mengatakan walau do mau kita mengeluarkannya daripada hafatain lisan min hafatain lisan dari dua pinggir lidah kita dari belakang itu bersama dengan uh, geraman kita di atas walau walau jangan kita menurunkan buat ini di depan walau do, di depan di taraf lisan tidak ada sama sekali hubungannya dengan taraf lisan walau walau uh, walau buat kita itu adalah keluarnya dari hafatul lisan مع الدروس العليا اليمنى او اليسرى kalau kita membacanya mengeluarkannya dari kanan walau walau atau dari kiri walau tetapi dari kedua jihad kanan dan kiri itu lebih afdal dia lebih as'ab dot ini makhrajnya cara mengeluarkannya lebih asal maka dinamakan lughah arabiah ini lughah addad kerana ke uh, susahnya bahasa arab ini lughah arabiah lughah addad digol katanya kerana dia itu susah makanya juga makhraj dad dan juga di antara sahabat entah Umar bin Khattab entah Abu Bakar Siddiq kalau tidak salah Umar bin Khattab yang mem, yang benar-benar mengeluarkan dad itu dari hafat lisan cuman jarang semua ada susah sekali bagi kita untuk mengeluarkannya dengan secara dua walau walau dengan dua habat tulisan di atas dan kita itu sewaktu mengeluarkan harf dhad itu al itu kita berusaha mengadakan istitalah kalau huruf lain kita membacanya hanya misal ab sudah ab sudah berhenti kita kita berhenti di sana atau kita baca af berhenti kita baca misalnya nun an kita berhenti di sana tetapi kalau huruf dad enggak kita harus mengadakan tamtid tamtid tamtid itu artinya uh, eh, menarikkan atau me, pokoknya dia harus keluar istitalah daripada sifat huruf dad ini enggak boleh kita berhenti minal ard sudah enggak harus kita menjelaskan minal ard sampai keluar ada suara nabrak daripada uh, makhraj kita itu wala dha wala ha. kita harus tidak uh, seperti membaca huruf-huruf yang lain huruf yang lain memang kita bacanya satu uh, maksudnya dikirakan satu harakat atau satu anu pokoknya satu tak keluar huruf itu an ab as ab kalau tot ad bin sadal. Tapi kalau tot walad ad sepertinya kita agak seperti agak dua. Kalau kita ketuk ke lantai akan bukan satu ketuk saja, dah dia itu bertambah. Karena harus istitala ini menyebabkan kita ha, mengeluarkannya dengan secara yang lebih benar. Ah itu di antara uh, eh, hafatul lisan. Kemudian juga dari yang hafat tulisan ini ada dua huruf juga yang keluar. Yang sudah dot harful lam min adena hafat tulisan min yumna wa aisara dari kanan pa atau dari kiri kah kita keluarkan dengan seperti dibilang tadi ialah dengan usul an-naib an-naib artinya taring kalau kita mengeluarkan nun dari taraf dari taraf alis mausul sanan dari gigi tempat keluarnya gigi atau tempat tumbuhnya gigi ini adalah tempat tumbuhnya taring sebenarnya al kalau kita membacanya ke kanan al atau ke kiri al jadi adna hafatul lisan dari maksudnya adna itu adalah yang terujung sekali yang terdekat sekali hafatul lisan kita itu ha, kita membaca al harful lam atau harful lam yang ke kanan kah atau ke kiri kah min adalah habat lisan. Ma usul annab. Annab artinya adalah taring. Tetapi kerana min sifat al-inhiraf kerana sifat al-inhiraf yang ada pada lam ini kerana sifat al-inhiraf yang ada pada lam ini menyebabkan makhraj lam itu terkadang sampai ke makhraj nun. Itu makanya al-Fara mengatakan bahawa tidak ada tidak usah kita namakan juga dia adalah harf lisan keluarnya harful lam kita keluarkan saja ah, harful lam itu ah, min taraf lisan ah, min min taraf lisan dengan usul sanal ulia seperti yang dibilangkan oleh uh, al-fara katanya masuk makhrajun nun tidak usah kita spesial bernisbah huruf lam ini dia kita masukkan ke uh, usul sanal ulia katanya apa? Karena inhiraf yang ada padanya. Sifat inhiraf. Inhiraf itu artinya keluar. Seorang yang menharif, seorang yang keluar daripada jalan lurus. Nah, ha, jadi karena dia itu keluar dari jalannya yang benar, makhratnya yang benar, makanya dinamakan uh, dia itu pergi terkadang ke tempat makhrajun nun keluarnya. Itu adalah makhraja lam min adana kalau sebenarnya min adana hafatul lisan sesudah makhraj dhad ke depan lagi kita keluarkan harf lam. Kemudian kita keluarkan juga tadi kita kan uh, itu sudah siap kita dengan harf tulisan sudah keluar dua huruf min harf tulisan harf dot, min adna harf tulisan harf nun eh, harful lam maaf harful lam yang harf dot ini nanti kita akan kalau masuk ke dalam al-qabl huruf dad ini bagi ulama dimasukkan dia dikategorikan ke huruf jim wa shin wa ya nanti dia termasuk dia tidak ada tempat lakab tersendiri bagi dia dia itu akan uh, menyatu ke huruf sejariah kalau kita nanti insyaallah masuk ke al-qab huruf kita sampai nanti insyaallah baik Kemudian setelah kita uh, mengatakan aqsa lisan, wasat lisan dan kemudian uh, hafat lisan, kemudian kita kembali terus ke taraf lisan. Taraf lisan taraf itu ialah pinggir ujungnya. Taraf artinya ujung dan pinggir. Nah, jadi ujung ini uh, ujung pinggir dari bagian depan. Di depan ini ada kita mempunyai di taraf lisan ini yang pertama makhraj huruf al-thawiyah al-dha wa dha wa tha al wa az wa tha tiga huruf itu dari ada yang mengatakan dia di taraf lisan ini ada pembagian dua ada yang mengatakan dia di taraf lisan ma'ruus as-sanaya al-ulya maksudnya ma'ruus itu adalah uh, ujung lisan kita ini bertemu dia dengan uh, seperti ruus yang kita taruhkan tadi rufa ke batnu syifa begitu juga sekarang bukan ke batnu syifa kita taruhkan ruus tsanaliyah itu kita taruhkan ke ujung lidah kita az az az ada mengatakan cuma taraf ada yang mengatakan zahara taraf lisan Zahar taraf lisan maksudnya uh, atas punggung ya punggung daripada uh, taraf lisan di atasnya gitu yang di atas bukan lidah kita ada atas ada bawahnya kan nah, yang di atas pinggir atas ini ujungnya yang sedikit di atas jadi kalau kita membacanya hafuz dha itu akan kelihat akan kelihatan sedikit ujung lidah kita keluar ada mengatakan begitu al al az az keluar ujung lidah kita sedikit. Yang pertama tadi tidak, tidak keluar ujung lidah kita. Az di dalam. Az di dalam lidah kita az az az. Ya, pokoknya bagaimana kita keluarkan pokoknya jelas huruf itu. Mau kita mengeluarkannya di zahar, taraf lisan maksudnya di atas di atas daripada ujung lidah kita atau dari ujung lidah kita terserah mana yang lebih mudah bagi kita kita boleh mengeluarkannya? Kita mengeluarkan tapi jangan keluarkan semua lidah kita Allah Allah. Ada juga kadang-kadang berlebihan dikeluarkannya separuh atau sepertiga daripada lidah kita Allah Allah eh, itu tidak. Dia hanya sedikit saja. Kalau di dihitung enggak semeli pun mungkin satu meli daripada uh, ujung lidah kita. Itu jadi huruf lathawiyah dari Uh, mau kita menamakan zahar taraf lisan atau dari taraf lisan saja ma'a ru'us as-sanaya al-ulya ha dengan ha harus itu dengan harus dengan uh, ujung gigi kita yang di atas yang dua itu mesti itu harf uh, zah dan kemudian kita juga dari uh, taraf lisan keluar huruf uh, nata'iyah indana yang dinamakan huruf nata'iyah itu ialah huruf uh, ta dal wa ta ada huruf nata'iyah keluarnya juga dari taraf lisan ha taraf lisan itu kita keluarkan hampir sama dengan makhraj nun atta tapi agak ke dalam jadi boleh juga dinamakan ma'a usul sanaya al-ulya ha ma usul sanal ulia ta wa dal wa ta ada huruf nataiyah ta tetapi semuanya ini dikuatkan apa maksudnya dikuatkan ditekankan ta atta ad at ha? at jadi harus ditekankan itu nanti bedanya dia dengan huruf yang lain ini seperti kalau kita uh, eh, dha Tinggal ta dengan itu tidak ditekan dia tidak ada kalau ditekan tidak akan keluar dia enggak keluar tetapi huruf ta dengan harf ta dengan harf dal harus kita tekankan dia ke tempat makhrajnya itu itu huruf ta wa dal dari taraf lisan juga kemudian kita juga menamakan huruf asaliyah al asaliyah atau dinamakan juga dalam sifat kalau dinamakan sifatnya ada huruf safir al-asaliya ini ialah keluarnya dari ujung sekali dari lidah kita ini ujung lidah kita ini tetapi di mana keluarnya keluarnya adalah di belakang gigi kita di belakang gigi bawah kita turunkan lidah kita ke bawah huruf asaliya itu dah harfus sad as zai sin as. Jadi, lidah kita, ujung lidah kita itu tidak boleh naik. Kalau kita naikkan dia akan keluar huruf sa. Dia akan keluar huruf za. Akan keluar dia huruf eh, za dengan za dengan sa. Tapi dia harus di belakang apa? Kalau di sedar gigi kita di bawah ini kita lihat kan ada kosong itu kan ada kosong. Tempat tumbuh lidah kita itu di bawahnya sampai ke gigi ada kekosongan. Di sanalah kita taruh lidah kita ujung lidah kita aus aus aus as as. Jadi tidak boleh kita keluarkan aus, keluarkan lidah kita tidak akan keluar dia esafir. Eh, kerana dia sifat safirnya itu dan juga gigi kita tidak boleh bertemu. Tak boleh bertemu. Ha, mesti ada jarak antara gigi bawah dengan gigi atas. Kalau kita ketemukan gitu, os, os, os, tidak akan keluar huruf safirnya dengan baik. Tapi ada jarak antara dua. Asanaya lu'ulya wa sufla. Dan ditaruh asanaya sufla. Itu artinya uh, gigi bawah yang dua dengan gigi bawah yang di atas. Gigi atas yang dua itu harus ada jaraknya. As, الصالحات الص السماء السماء as as as-sama jadi harus dia keluar dari taraf lisan tapi lisan taraf lisan kita itu di belakang asanaya as-sufla di belakang gigi yang di bawah tempat tumbuhnya gigi bawah kita taruh di sana dan kita keluarkan harfus sad wazai wasin kemudian juga di taraf lisan sudah jelas di taraf lisan juga ma usul sayal ulia keluar huruf nun an dia kalau kita rasakan lidah kita ini dari ujung lidah kita ha, sampai daging yang ada sudah gigi kita di sana kita taruh an tidak boleh kita ke ke, ke bawahkan atau ke ataskan an kalau kita naikkan sedikit ke langit-langit akan berbeda bunyi huruf nun itu ini nun yang benar inna inna harus dengan ujung ujung lisan kita itu inna berdekatan dan dia berlengketan tapi tidak ditekan seperti kita makan toh atta tidak da mm, inda walaupun dia musaddad kita macam Allah, pokoknya dia itu berdempet atau lengket ujung lidah kita dengan tempat tumbuhnya gigi kita tadi keluarlah huruf nun nun yang keluar di sini adalah nun apa nun muzhirah an'amta an'amta alaihim dengan nun musaddadah Allah tetapi atau tetapi nun yang mudghamah uh, misalnya ke huruf waw atau ya mayyasha tidak keluar dari sana min wara mimma mir rabbika ha mir rabbihim ha tidak akan keluar dari sana tetapi yang keluar dari tempat yang asal itu adalah nun muzhara dengan nun musyaddadah au mudghamah nun ma nun lain dari itu keluar melihat tempat di mana dia diidghamkan dan di mana dia tempat ikhfakan kalau seperti nun ikhfa <coughs> nun sakinah dalam sudahnya qaf misalnya miyam qablihim ndak keluar nun itu dari taraf lisan akan keluar gunnah itu dari tempat huruf yang makhfi dari huruf apa dari huruf qaf miyam qaf ndak ada kita taraf min qaf ndak jadi atau sepertinya misal min tayyibat min tayyibat. Jadi harful nun tadi yang mukhfi itu tidak akan keluar dari tempat nun makhraj yang asli. Makanya nanti dinamakan uh, ada makhraj asliyah, makhraj far'iyah, ada juga nanti itu. Maksudnya yang far'iyah yang kayak apa? Huruf bukan makhraj. Huruf ada huruf asli, ada huruf far'iyah. Nanti insyaallah kita akan mempelajarinya juga. Jadi makanya kita mengetahui bahwa nun yang keluar dari tempatnya asli ialah huruf nun al-muzhirah yang artinya nun muzhirah itu ialah yang sudah nun huruf izhar uh, sudah huruf hamzah ha, ain ha wa ghain kha an'amta minhum man amana ayun kana min ghillin apa bentuknya pun uh, daripada huruf yang izhar yang enam yang ada keluar sudah nun itu dia akan keluar di tempatnya yang asli dengan nun al musyaddadah sewaankan tasydidnya itu asliyah atau tasydid itu bersebab bersebabkan idgham jadi itulah tempat makhraj nun dan kemudian juga makhraj uh, yang di uh, taraf lisan ialah seperti makhrajnya ra ra ar ar itu makhraj ra adalah hampir sama dengan makhraj nun tetapi dia min zahra taraf lisan ma usul sanad ulia tetapi tanpa bertemu hanya lanturan saja yang datang ke uh, sanad ulia itu ar tidak boleh kita ar kita lekatkan dia tidak bisa atau kita jauhkan dari dia melantur satu dua tiga kali saja sebagai sifatnya takrir harus kita adakan ar ar mir rabbihim mir rabbihim mir ha, coba kita dengarkan tapi tidak boleh mir ha enggak boleh sampai panjang begitu dia cuma paling banyak tiga kali lanturan itu mir mir bismillahirrahmanirrahim ha bismillahir ha hir Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh kita bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dibilang, Umi bilang katanya harus ada tikrar. Di ha, ditikrarkan macam banyak enggak boleh. Ya Yakni kita harus memperhatikan dia cuma saja tertentu uh, bilangannya. Jadi itulah makharijul huruf. Kita kembali uh, bersama untuk mengulangi makharij lisan. Yang pertama kita mengatakan awal aqsalisan keluar. Ha aqsa lisan ma yuhadiyanaka al-hanak eh, al-a'la harfu qaf. Mantiqat rakhawa. Kemudian aqsa lisan keluar juga bersama dengan yuhadi hanak al-a'la harfu kaf. Faqa beda antara mereka berdua, ini tempatnya adalah tempat yang lembut rakhawa. Yang ini adalah al-qasawa. Kemudian setelah aksal lisan Kita kembali wasata lisan Huruf jim Ya wa shin Sudah jelas saja Ya ini ya agar gharmadiyah Kalau ya madiyah bagi kita ya Bagi al-jazari Sekarang kita akan mengambil jazari Kalau bagi al-jazari Sudah jelas ya di sini ya agar gharmadiyah Kalau ya madiyah Akan keluar dari job bagi kita Bagi yang kita Manhaj yang kita ambil kita tidak akan mengambil mahajir al-farra tidak dan kemudian uh, wasatul lisan dia satu saja kemudian bagi kita adalah uh, hafatul lisan yang keempat hafatul lisan dengan al uh, geraham di atas keluar harfud dhad kemudian juga di hafatul lisan adana harus kita bacakan adana hafatul lisan ada sebagian ulama mengatakan makhrajul lam ini adalah makhrajnya ausa. Ausa itu artinya lebih luas. Kenapa lebih luas? Karena kalau kita mengeluarkan dari adna hafatal yumna dengan adna hafatal yusra, berarti semua ujung lidah kita ini adalah makhrajul lam. Adna kalau kedua-duanya kita misalnya kita bilang Allah Allah lillah al al ha. kita merasakan al lam ini dia tidak akan uh, maksudnya karena sifatnya tawassul nanti ada menyebabkannya dia begitu tidak kuat benar dan tidak uh, benar uh, berhenti benar sedikit ada nahfatul lisan dan kemudian kita kembali ke uh, jadi sudah dibagi ya pertama aksa lisan kemudian wasat lisan kemudian hafat lisan soangkan hafat lisan soangkan adalah hafat lisan kemudian kita masuk kepada taraf lisan hmm. taraf lisan kita bilang daripada uh, mentaraf lisan ma usul sanal nun kita bilang dan kemudian ma'a uh, ra min zahra tatalisan batu kita ulang ini mulai dari depannya kemudian kita mengatakan harful ta dal dengan ta harful dha dengan za dengan sa harful sad dengan sin dengan uh, zai dengan sin itu uh, kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini berapa nih yang kurang ni? ah Tenun dengan roh sembilan. Ya, sudah. Jadi dengan begitu sudah 10 daripada makhraj alisan yang kita mempelajarinya. Kalau kita kembali memperhatikan kenapa ada yang mengatakan 17, kita ambil yang 10 ini bagi Ibnu Jazari dengan dua di Syafatain, tiga di Al-Halq, satu di Jawf dan satu di Khayshum, makanya semuanya bilangnya ada 17. Yang 16 ialah yang mengeluarkan harf jawf tidak ada jadi tidak ada makhraj jawf ada yang mengatakan bahawa yang di harful lam dengan harful ra tidak ada dia kembali ke makhraj nun itu adalah uh, makanya menjadi 14 makhraj dengan begini kita uh, sudah mengakhiri tentang makhrajul huruf pada hari ini uh,